anasema الشيخ الرحيلي حفظه الله تعالى akimzungumzia almar'atu salihah mbali na kazi za nyumbani kwake anazozifanya anasema idha dana minha na ikitokea mume wake amemkurubia dana minha amemkurubia danat minhu na yeye mke atakiwa amsogelee mume wake Eh? na mwanamume anamsogelea atowe ushirikiano na yeye amsogelee mume wake, kwamba huyu mwenzangu ana kama vile ana haja anahitajia, anamsogelea mume wake. Asianze kuleta masala mambo mengine, mambo ya hashuo na vitu kama hivyo. tahfadhu anfahu wa sam'ahu, ahifadhi na achunge huyu mwanamke aichunge pua ya mumewe, aichunge pua ya mumewe, wa sam'ahu, na masikio yake, kwa maana na usikivu wake, vile anavyosikilia kwenye nini, aichungeje pua ya mumewe na masikio yake. Fala yashumu illa tayyiba, ajitahidi mwanamke huyu kwamba asinuse mumewe kutoka kwake illa harufu nzuri ameichunga kuwa ya mume wake wala yasma'u na wala asisikie huyu mume kutoka kwenye kinywa chake mke wake illa tayyiba isipokuwa maneno mazuri kwa maana auchunge ulimi wake asizungumze mbele ya mumewe ila yanayoridhisha wala yanzu na wala asiangalie mumewe na kutazama illa ila jamilin illa kulitazama lililozuri kwa maana akimwangalia mke wake anaona uzuri tu kwa mke wake anaona muonekano uliokuwa mwema na mandhari iliyokuwa safi mke ameoga shafaa nguo yake nzuri ameshajipaka manukato yake ameichunga pua ya mumewe hapo ameoga hana majasho, hana harufu za vitunguu, hana harufu za moshi, anaichunga ile pua ya mume wake, lakini kadhalika mdomo wake na kinywa chake, lakini kadhalika mandhari yake na muonekano wake. Amevaa mavazi ambayo anahisi kwamba haya ndio anaoyapenda mume wangu, amemvalia mume wake mavazi hayo kwa hiyo akavaa mwanamke kitu ambacho kwamba mumewe anapomtazama anavurugukiwa na ile network yake ya kichwa. Haya ndio mambo wanawake watakiwa wayafanye, na huu ndio uchawi ulioruhusiwa. Amroge mume kwenye mambo kama haya, kimtazama mume wake aangalie lile ambalo kwamba linampendeza, lile lilokuwa zuri mbele ya macho yake. Wanaruhusiwa wanawake wakakaa kimitego mitego nyumbani chumbani kwake, anamtega mume wake, mambo yanafaa haya. Mwanamke asikae tu kama zuzuzuzu, hajiongezi, hajielewi, yupo yupo tu. La, amtege mume wake, amfanye hiki mara kamfanye kile. Tataahadu wakta taami, anachunga wakati wa chakula chake anajua kwamba mume wangu anapenda baada ya mshuko wa Ijumaa tu akiingia nyumbani chakula kiko mezani chakula kiko kwenye sufra kiko chini ameshakitenga kwenye mkeka wake sababu sisi hatuli juu ya meza haipendezi hakula nabii yoyote juu ya meza hadithi imekuja kwenye bukhari ma akala nabiyun ala khiwanin qattu haijawahipo nabii kula juu kawa iko juu juu anakula akaulizwa Anas ulikuwa nakula kwenye nini akasema ala sufar juu ya sufra ah kile kimithili ya e, tunakula chini juu ya sufra, ima kitambaa kisafi juu yake tukaweka chakula, tunakulia hapo sisi ah, au zile vikapeti fulani hivi maalum kwa ajili ya kulia tukaviweka sufra hiyo tunakula juu yake, au zile nylon ambazo tunazitandika chini kwa ajili ya kulia tunakula juu sufra hiyo. Na ni mkao wa chini, ni mkao wa tawadhu na unyenyekevu kwamba umemhimidi Allah na umemshukuru Allah na unanyenyekea juu ya riziki aliyokupa kula juu juu ya mameza meza ni milo ya watu wenye vibri kama walivyosema baadhi ya ahlul ilm tumeelewana vizuri hapo kwa hiyo anajua kwamba mume wake muda fulani anapenda akute chakula tayari kipo akitoka baada al-isha wengine kawaida zao wanakula baada al-maghrib hawali baada al-isha na wako wengine chakula chao cha mwisho wanakula baada ya asri kila mmoja amejiwekea taratibu zake basi mwanamke achunge wakati wa chakula cha mume wake sababu yeye yuko hapa kwa ajili ya huyu mume huyu haiko hapa kwa ajili ya mambo mengine kwamba oh mimi nilikuwa na kazi zangu sio na nini a a mwanamke mwema almubaraka asaliha tataahadu waqta taami anachunga wakati wa kula mume wake chakula chake kama anapenda ile chai ya kitandani, basi analetewa chai ya kitandani, hiyo anejua wale waliooa. Watahdau wakta manami, na hurulizana mwanamke mwema wakati ambao mume anataka kulala. Sio kama mume anataka kulala, mwanamke anaanza sasa, sasa wewe, mimi na kadha, mimi nilikwambia, mbona unisikilize mambo yangu? Mume anataka kulala, usingizi unamjia, mwanamke anaanza mambo mengine, rabsha rabsha ah, ah anatulizana kwamba huyu bwana sasa ataka kupumzika, nisimtie taklifu. Idha raathu ghadbana, akimuona mume wake kwamba ameghadhibika na amekasirika, mambo hubadilika, mambo hubadilika. Tajri riyahu ala ma la tashtahi sufun hubadilika mtu ile mizaji kutokamana na yaliyompata huko nje, ameingia na ghadhabu zake, ameudhiwa kazini, ameudhiwa njiani. Maudhi naye ni mwanadamu, yanamfika yanawafika wanaadamu, hasira, ghadhabu, furaha, vicheko, kadhi, yote haya yanampata kila mwanadamu Ndio maana Abdullah bin Amr ibn al-As alipokuwa akiandika kila kinachomtoka kinywani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makureshi wakamkataza, kama Abdullah, wewe unaandika kila kitu yani una kalamu zako na karatasi zako unaandika kila anachokisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume ni bashar bashar yani mwanadamu ya'tarihi ma ya'tarihi al yanamjia yanayomfika mwanadamu yatakallamu fi ridha wal ghadab anazungumza wakati baadhi wakati anaridhaa ameridhia baadhi wakati anazungumza kwenye ghadhabu siandike tu kila kitu wewe akazuia akazuia kuandika Abdullah ibn Amr baadaye akaona hapana mpaka nimwambie mtume jambo hili sasa akamwambia rasulullah wamenikataza makoreshi wamenambia kadha wa kadha wa kadha akamwambia walladhi ba'athani bilhaqi na apa kwa yule aliyenituma kwa haki andika hakuna kinachotoka hapa isipokuwa haki kinachotoka hapa hakuna isipokuwa haki mahalo shahid wamesema kwamba yanamjia yanayomjia mwanadamu anazungumza kwenye ridha na anazungumza kwenye nini kwenye ghadhab kwa hiyo mtu hubadilishwa na yale ambayo anayapata yale ambayo kwamba yanamkuta akikuta mazuri anakuja na furaha akikuta na mabaya anakuja na husuni bwana mmoja katika masalaf anaitwa Mu'tamir bin Sulaiman anasema dakhaltu ala abi wa ana munkasir nimeingia nyumbani kwa baba yangu ilhali hali nimenyong'onyea, nimevunjikwa vunjika. Mtu akiniona naona kwamba huyu hana raha, munkasir. Kipi kimemfanya akapatwa na inkisari? Yale ambayo ameyakuta huko nje. yake alipomwona kwenye mazingira yale, akaona huyu ana jambo. Huyu akamuuliza mala, kuna nini? Akamwambia mata sadiqu li, amekufa rafiki yangu. Akamwambia mata ala alislam mata ala sunna, amekufa juu ya sunna, kafa juu ya sunna au kwenye bid'a? Akamwambia kafa juu ya sunna. Akamwambia la tahzan alayhi, usiwe na huzuni basi juu yake, kama amekufa katika sunna. Falahu bashirun bikulli khair. Nini? Mtu anabadilishwa na mazingira. Kwa ikitokea mwanamke mwema amemwona mume wake ghadban, ameghadhibika, ima anazungumza naye ameghadhibika la turaji'uhu lkalama asimjibu asimjibu. Mume anasema na yeye ataka kujibu, mume anasema na yeye ataka aseme, na wewe pia kadha, na wewe pia kadha, sikubali, wapenda kumdhulumu, wapenda kunionea. La turaji'uhu alkalam, aache mwanamume azungumze, yeye anyamaze kimya أهل العلم ونسمى رفع الصوت عليه كمبازية منام الصوت والصراخ في وجهه أنا كم لتي كملتي مكليل وسلمك أنا سمع جنبهيلي يعتبرها الرجال ونالزنغتية ونوم من الدرجة الأولى في الإهانة نؤذليل درجة لقوانزة mume anasema mshaghadhibika alafu mwanamke eti naye aanza kupayuka ampaukie mumewe aanza kujibu mashambulizi kwa mume wake wewe kadha wewe kadha sintisha bwana mtisha talaka mimi potelea mbali bwana potelea mbali potelea karibu fahadhihi jambo hili yaatabiruha rijalu wanalizingatia wanaume min ad-darajati al-ula fil ihana yani ni udhalili daraja la kwanza watajawuzu al-khutut al-humr na kuivuka mistari mekundu kwamba huyu amevuka mstari mekundu hakuna mwanamume analipenda jambo hili abadan anasema alafu mwanamke wake naye anakuja anakujajua anasema paza sauti kabisa majirani wasikie asikike kwamba anamwambia anampasha mumewe kampa mipasho mumewe kampa habari yake hakuna mwanamume anayependa jambo kama hili kwa mke wake abada ndio maana wanawake wema hawakhtalifiani hata kwa neno moja kwa uume zao ukisoma sira zao mfano ukisoma kwenye tabaqati alhanabila utakuta maneno ya Imam Ahmad akimsifia mkewe Ummu Saleh mama yake Saleh anasema Imam Ahmad aqamat ma'i Ummu Saleh 30 sana ishi nami mama yake Saleh miaka 30 fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalima hatujawahi kutofautiana mimi na Ummu Saleh hata katika neno moja miaka 30. Maanake ni mwanamke anayejitambua, anayejijua kwamba huyu wakati huu mi sio wakati wa kuzungumza hapa, acha ni nyamaze kimya, ndiyo hekima, ndiyo busara. Alafu hili hili ambalo mume wangu amenijia nalo juu nitakuja kumwelimisha baadaye, atakuja kuelewa. Hapa hawezi kila kaelewa huyo na kweli kuja kumweleza mume, unakutakuta sasa anamshukuru mke wake, jazakillahu khaira, hukunijibisha muda ule, haya uyasemayo mke wangu ni kweli, nimekosea, lakini sio wakati Anasema Imam Ahmad, nimeishi na Ummu Saleh 30 sana, miaka 30 famakhtalaftu ana wa hiya fi kalima sijatofautiana naye hata kwenye neno moja thumma matat rahimahullah kisha akafariki ummu saleh Allah amrahamu tumeelewana vizuri kwa mwanamke mwema hamjibizi hamjibizi mumewe hamjibishi tatamathalu qawla alhakimi yeye anaendana na kauli ya mwenye hekima tatamathal qawla alhakimi anaendana na kauli ya mwenye hekima anai practice kauli alhakim hakimu huyu ni nani tofautiana wengine wakasema ni beti hizi za Imam Shafi ambazo tutazisoma hapa chini wengine wakasema ni beti hizi za Abul Aswad ad-Duali wengine wakasema ni beti hizi za Asma ibn Kharija Asma jina la kiume hapa sio wala jina la kike Asma ibn Kharija aha an-Nizari alikuwa akimwambia mke wake ile siku ambayo amemuoa kwa hiyo mwanamke mwema anachukua huu wasia alisemaje huyu mwenye hekima alhakim alisema kumwambia mkewe خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرك الدف مرة ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب لا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى hapo imeandikwa fatudhhibi kisa sawa fatadhhaba wala tukthiri shakwa fatadhhaba bilhawa fayabaki qalbi walqulubu taqallabu wengine umedhibiti walqulubu tuqallabu ima kwa tu au kata ukisema ta maana umefanya takhfif umeondoa ta moja tataqallabu fayabaki qalbi walqulubu taqallabu sawa eh? فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب nini maana maneno haya ya mshairi huyu anamwambia mke wake khudhi lafwa samehe samehe kuwa na tabia ya kusamehe na kupuuza hii ni maana katika maana ya afu na neno maaf limekuja kwa maana nyingi wametoa maelezo wanawazuoni katika maana zake nyingine la afwa chukua kile kipawa nitakachokupa nitakachokupa shukuru kwa nitakachokupa chukua hicho shukuru kile kilichozidi katika mahitaji yangu nikikupa chukua hiyo pia ni maana ya alafu kipawa nitakachokupa chochote chukua na usiwe ni mwingi wa kuombaomba au khudhil afwa, samehe kwenye kasoro, kwenye ikhtilafu za pana pale, kuwa na moyo wa kufuta. Ah, khudhil afwa minni, kutoka kwangu, chukua kutoka kwangu hilo. Faida yake nini? Tastadimi mawaddati, utayadumisha mapenzi yangu kwako, kwa maana bila ya kusameheana vikasoro vya hapa na pale, mapenzi hayadumu baina ya watu mapenzi yanadumu inapopatikana suala la al-afu usamehevu na usamehevu unapopatikana huleta mawadda mapenzi ndiyo maana ya maneno haya khudhil afwa minni tastadimi mawaddati utayadumisha mapenzi yangu kuwa hivyo wala tantiqi fi thawrati imekuja kwenye riwaya saurati kwa sini sio kwa tha kwa sini saura ni ile hali ya kwamba mtu ameshapandwa na ghadhabu hama hamaki zimemjaa jicho limekuwa jekundu wala tantiqi fi thawrati au saurati na wala usiongee wakati ambao mimi nimeghadhibika Usiongee wakati kwamba nimeshapangwa na, na, na, na, na, na ghadhabu, nimeshapangwa na mori. na aghdabu, pale ninapokuwa nimeghadhibika, ninapopangwa na zile ghasia zangu za kichwani eh, wakati wa kughadhibika usiongee. Kwa nini? Kuna hatari mahala hapo, lolote linaweza likatoka. Kweli si kweli jamani? Kwenye ghadhabu kutoka lolote Mtu afanya ghadhabu anamtusi anamtusi mkewe. Mtusi yeye amtusi babake amtusi na mamake. Waliaadhu billah. Kwenda zako wewe baba nini nenda zako huko. Mtu kusema hivyo. Ghadhabu akatoa talaka zote akazimaliza. Si mke wangu tena, wewe eh, mke sikutaki, nenda kwenu, toka. Nimekuacha talaka tatu. Kwenye ghadhabu sababu shetani anasimama pale kama ilivyokuja ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anaona masahaba wawili wamezozana mmoja jicho lake limekuwa jekundu mtume akasema mimi najua kuna neno lau kama atalisema yule itamuondoka ile hali yake ule wekundu wa jicho limemuiva ni iblis ni sheitan amemtamallaki kwenye bongo lake amemtamallaki kwenye moyo wake amemwingia kwenye sharayin kwenye mishipa yake ya damu anamcontrol piga ngumi hivyo anapenda masuala hayo shetani